اختصار بیان میکند صاحب کتاب و همچنین در این درس یکی از صفات های پیامبر صلی الله علیه و سلم که خلیل الله است معنای خلیل الله چی است این را همچنین بیان خواهیم کرد صاحب کتاب میگوید که اکمل وصفه صلی الله علیه و سلم هو ما وصف به نفسه میگوید کاملترین صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم همان صفت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش را نعت و صفت کردگی هست یعنی کامل ترین صفت صفت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش را صفت کردگی است قال صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که انا محمد عبد الله و رسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل паёмбар сал ла салам мегӯяд ки ана муҳаммадун мегӯяд ман муҳаммад ҳастам паёмбар номашро мегӯяд муҳаммад аст абдуллоҳи паёмбар мегӯяд ки ман бандаи аллоҳ ҳастам ва расулуҳу паёмбар сал ла салам мегӯяд ки ман фиристодаи аллоҳ ҳастам акнун паёмбар мегӯяд ма уҳиббу ан тарфауни фавқа манзилати аллати анзалани аллоҳу аза вҷалла мегӯяд дӯст намедорам ки маро шумо бардоред болотар аз ҷойгоҳе ки аллоҳ табарака ватаоло мара дар он ҷойгоҳ гузоштагӣ аст яъне ки ҳамун ҷойгоҳе ки аллоҳ барои ман додагӣ аст ана ҳамун ҷойгоҳ дар мара бигзореду аз он боло нагзоред пас мо ҳамун сифатҳоеро барои паёмбар сал ла салам бояд бикунем ки аллоҳ кардагӣ аст ки номаш муҳаммад аст бандаи аллоҳ аст фиристодаи аллоҳ аст аммо паёмбар шифо медиҳад ҳар як беморро ризқ медиҳаду аз садои мардумро баъд аз вафоташ мешнавад این گپا گپای باطل و به اساس و به مدرک و به اصل هستند اکنون صاحب کتاب میگه کان صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا و خلقا میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم نکوترین مردم از روی خلق و خلق بود خلق یعنی که اندامهایش بگیم جسمش بسیار زیبا بود و خلقا خلق یعنی رفتارش رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم عادت های پیامبر صلی الله علیه و سلم معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم از بهترین عادات و معاملات و رفتار بود قال تعالی الله تبارک و تعالی میگوید و انک لعلی خلق عظیم میگوید هر آینه توی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بزرگترین خلق هستی در بزرگترین رفتار و کردار هستی پیامبر صلی الله علیه و سلم پس الله تبارک و تعالی پیامبر صلی الله علیه و در بهترین خلق بزرگترین خلق صفتش میکند و قالت عایشه رضی الله عنها همچنین مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید که کان خلقه القرآن میگوید که خلق و رفتار و عادت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود قرآن در هر صفتی را میدیدید در پیامبر بود هر صفتی نیکوی در قرآن هست در پیامبر صلی الله علیه و سلم بود میگه قرآن زنده بود پیامبر کان خلق القرآن یعنی خلق رفتار پیامبر قرآن بود یعمل به میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم به قرآن عمل میکرد و یقف عند حدوده و می استاد در گرانیتسا در مرز و بومی جایی که قرآن قرار گرفتگی هست فیرضا لرضاه пайғамбар сал ла салам розӣ мешуд ба розӣ шудани қуръон ҳар куҷое аз ҳар касе қуръон розигиша баён кардагиаст пайғамбар аз он розӣ мешуд ва ясхафу лисахафиҳӣ ва ғазабнок мешуд пайғамбар сал ла салам дар ҳар куҷое ки қуръон ғазабнок шудагист ҳар касере ки қуръон лаънат мекунад ғазаби қуръон дар қуръон омадагиаст ғазаби алло болои кӣ ана ҳамҷо паёмбар меомаду ғазаб мекард яъне ки розигии паёмбар ва ғазаби паёмбар мувофиқ ба қуръон буд برای همین خاطر حضرت عایشه مادرمون میگه که کان خلقه القرآن میگوید خلق پیامبر رفتار پیامبر قرآن بود اکنون خلیل الله همچنین یکی از صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم است خلیل معناش چی است خلیل دوستی نزدیک هر یک ما و شما دوست داریم دوستای زیاد از بین اونها یک دوست داریم یک دوست داریم که برای خودمون بسیار نزدیک است انا همین طور دوستی نزدیک رو چی میگن خلیل халилуллоҳ яъне дӯсте ки бисёр ба аллоҳ наздику дӯсти дӯсти хоси хоси аллоҳ табарака ва таоло қола салаллоҳу алайҳи васалам паёмбар салаллоҳ салам мегӯяд ки инна аллоҳа иттахазани халила кама иттахаза иброҳима халила ҳазрати паёмбар мегӯяд ки аллоҳ табарака ва таоло маро халил гирифтааст яъне дӯсти наздикаш гирифтагиаст кама иттахаза иброҳима халила میگه چی داره که حضرت ابراهیم را الله تبارک و تعالی خلیل خود دوست نزدیکی خودش گرفتگی بود پس پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم همچنین یکی از دوستان نزدیکی الله تبارک و تعالی یعنی خلیل الله جل جلاله است پس این بود درس 15 ما و شما از سیرت و با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم و درس 16 ما و شما درباره های خلقی پیامبر صلی الله علیه و سلم است ان شاء الله در سوینده درباره جسمی زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم چی طور بود در سوینده بیان خواهیم کرد بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته